secrete is a contents are to be delivered directly to Dr. Leisenau of the Viral Research Institute at Zurich, transported exactly as it is, under no circumstances it over the dry ice cream. Under no circumstances allow the dry ice to run out. Sent perfectly, absolutely. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju civilnog društvu. Sektor 3, evo danas nam je gost eh, Romanu Etui, Etui, Sonic Zoil, dobar večer. Je, yeah, živjeli, dobro jutro. E, a u emisiji ćemo uz e, aktivnosti Etuija no malo čudno ime, o tome ćeš isto malo kasnije pričati, predstaviti kućni teatar Škrib Cikl ili Škrib Zikl, kako god, koji je Romano pokrenuo prije nekoliko godina. Pa evo, za početak možemo ovako predstaviti kućni teatar Škrip Cikl ili Škrip Zikl koji je imao i evo svoju karolačku premijeru na ovogodišnjem festivalu nezavisne kulture Nepokoreni grad. Otkud da krenemo? Znači, e, Škrip Zikl ili Škrip Cikl je jedan projekt koji je nastao prije e, nekoliko godina, recimo 2005. da zaokružimo i e, to je jedna vrsta um, kabaretskog pristupa, a kućni teatr se zove baš zato što osim što nastupamo po kućama, ovoga, putujemo i, i po raznim gradovima, a trenutno je stanje takvo da smo u trećoj fazi djelovanja, znači prva faza je bila više performativna, druga je donijela suradnje koje su ličile na na neku vrstu njemog filma s elektronskom juzom i napravili smo gomilu spotova, video spotova i kratkih filmova i prošli sa njima neke festivale, a sad je treća faza ponovno neko mijenjanje ekipe i mijenjanje cijelog, cijelog jednog izričaja možda. E sad s ovom škrip zikl, škrip cikl, to je sam naziv je nastao od spajanja dvije riječi. E, škripanje, znači glazba od škripanja i e, ovaj dio zikl od kao musical jer smo radili plesne koreografije na tu neobičnu glazbu, znači ne na, pokušavali smo izbjeći bendove kao takve, nego uzimati um, otpade, stare kante i od toga raditi i na to predstave. Ali to nije uvijek lako, pa evo smo tek sad u Karlovcu novoj radionici napravili nešto zanimljivo jer, jer, jer smo našli te instrumente od starih bicikala i tako koji zvuče onako škrip, škrip i onda smo sa eh, dragim djevojkama iz domaćih napravili nešto što je otprilike na tom tragu, dobro, na tim noćnim radionicama koliko se uspjelo napraviti u jedan, dva dana, ali to je taj neki taj neki put gdje će se to kretati i dalje, znači ono vodvilj um, sa puno ljudi, kao što je to bio negdje na početku njemog filma, tamo početkom 20. stoljeća, ti music hallovi i vodvilji, što se danas zove kabare, su uključivali mnoštvo ljudi na steđu po 2-3 minuta ima svaki, a publika mora reagirati tako da ili jako podržava ili jako negoduje. Kao što smo jučer vidjeli u klubu Amadeus, ovaj, da, da je ekipa ono, bila dobro raspoložena i da je donekle uspjela taj, tam naš performans sa noćnih radionica. Pa je bio prilično posjećan je bio e, vaš nastup u Amadeus. Pa da, ne znam zašto, mislim možda zato što atraktivnih četiri djevojke uz mene manje atraktivnog sudjeluje tamo i sad e, bilo je dobro vrijeme nakon dugo kišnog razdoblja i ono, sve se nekako poklopilo, tako da je bilo ok. Možda su ljudi došli zbog benda poslije koji je bio otkazan, pa smo mi onda pokupili vrhnje. I to je bilo fino. tiče samoga nastupa u Amadeusu u sklopu nepokorenog grada, e, vi ste evo, imali pripremljenu tu jednu predstavu koju su e, djevojke zajedno s vama pripremile tijekom radionica, ali na kraju se cijeli program malo rastegao, ono, onako, znači dobio je svoju, nekakvu improvizacijsku onu notu. Pa da, to to je ta neka ideja, mislim, pošto ja dosta sad cijelo ljeto sam nastupao po gradovima, barovima, terasama, trgovima, ulicama, onda tu se napravilo gomilu materijala koji, koji uvijek u ovakvim prilikama se pokaže kao dobar. Ne? Sa djevojkama koje sam vidio dan prije u plesnoj, e, u plesnoj predstavi tvornica i, i još nam se pridružuje tu neki kreativci smo sfurali tih nekih pet minuta otprilike, ali se onda pokazalo da je ekipa u publici prilično ovoga otvorena i željna takvih stvari. Kasnije smo saznali da u Karlovcu ljudi su gladni događaja i da to objeručki podržavaju kad se dogodi. I kad smo već nastupili onda se tu još dogodilo nekih improvizacija da sam ja izvao par svojih novih stvari, a da su djevojke potpuno bez dogovora se uključile i to je bilo ono kao da je YouTube stigao <laughs> sa Tom vejcom. Radi se inače o djevojkama iz eh, plesno-performerske grupe Kamp koja je isto imala eh, svoj nastup na eh, festivalu nezavisne kulture Nepokoreni grad sa ovom predstavom Tvornica. A što se tiče ovoga tvojih drugih ovdje aktivnosti na Nepokorenom gradu tijekom popodnevnih sati, dakle ovog istog dana kad je bila i predstava, odnosno ovaj skeč u Amadeusu, bila je i predstava za djecu. Pa možeš samo malo ukratko o čemu se tu radilo? Pa dakle, taj kućni teatar Škrip je, objedinjava i programe za djecu, mi to zovemo, zapravo tako neka definicija postoji na sajtu još uvijek, kao radimo programe za djecu, odrasle i stare ljude. Ovaj, to stvarno je neka ideja da ćemo ići po domovima ovim eh, staračkim Ovaj, a evo, jedna od stvari koje su se događale kroz godine, sa isto sa različitim ekipama i u različitim postavama, su bili ti programi za djecu. To su bili, a, pošto se mi većinom bavimo pantomimom i neverbalnim teatrom, su bile te neke pantomimske predstave, da tu uvijek glazba uključena i klauniranje i tako dalje. I evo sad sam predstavio tu neku solo predstavu od koja je trajanje između tako 20 e, minuta, pola sata, nekad i 40, koja je nešto glazbeno pantomimska predstava, uvijek ovisi dosta interakciji kakva je publika, koliko ima strpljenja, koje starosti i uopće da li se nastupa u zatvorenom prostoru, otvorenom. A, bilo mi je drago što sam u publici vidio participante svoje radionice koji su ovih dva dana koliko sam bio ovdje ovaj, pohađali taj moj kratki tečaj pantomime i čak smo snimili neki video koji će vjerojatno kasnije biti objavljen na, vašim stranicama. Ovaj, tako da, se može vidjeti na, na YouTube, ako e, se ne varam. Tako, na YouTube se može vidjeti taj skeč koji je Adam Dragojević smontirao um, zapravo generalnu probu našu, a sam skeč je snimljen i onaj koji smo izveli u klubu Amadeus, ali ima snimka i, i, ovoga, i radionice sa, sa klincima, tako da će se i to moći izmontirati i vidjeti. Oni su isto napravili jedan simpatičan skeč. I onda znači možemo zaključiti da je u ova 3-4 dana Karlovac bio prilično plodno tlo. Ima ljudi koji ono hoće raditi tako da što prije to bolje opet doći i isfurat novu stvar. Ne? Znači možemo vas očekivati još koji put u Karlovcu što se tiče bar ovih radionica i ovih izvedbenih. Pa da, sigurno, evo, kao što sam rekao, sad je to neka treća faza škribzikla koja preko ljeta je bilo neki lagani odmor, više sam solo radio stvari, a sad se pojavljuju neki novi ljudi, neki novi plesači, snimatelji i tako dalje. Možda se povrate i stari, ali ideja je surađivati sa što više, sa što više ljudi um, i tako kombinirati nastupe. Sad sljedeće što je za Karlovac mi palo na pamet da bi mogli snimiti e, nekakav film. Znači, to može biti isto neverbalni kao pantomima koja nas zanima, ali može biti i plesni i spot. Nešto pojavilo se zanimljive tu ekipe, pa možda bi mogli probati tako nešto. Vamos, encuéntralo. uopće došao do ideje baviti se ovakvim vidom izvedbenih umjetnosti, obzirom da, evo sjećam se, tad smo se upoznali negdje u Dubrovniku, tamo 2006. 2007 bio si sa svojim etui, etui Sonic Zoil teatrom ili bendom, kako mhm. god se to može nazvati. Pa to je, da, to je moj kao pseudonim, etui, etui Sonic Zoil, sad je taj Sonic Zoil u zadnje vrijeme ispao, pa sam nešto kao putujući glazbenik, tu i putujući performer, clown, blesan, majmun, svašta onako, po svakim prilikama imam drugo ime. A ovaj, to 2006. da, to je bilo prilično davno i, i nastalo je kao, kao način e, izvedbe elektronske glazbe koju sam tad radio sa, sa Majvom najčešće i sa Skvrm je tad bila partnerica u show i to je bila taj performativni karakter. Znači krenuo sam kao neki DJ i vrlo brzo skužio da mi je to vrlo ograničen, bar meni osobno, eh, način izvedbe jer sam radio svoje stvari, nisam puštao tuđe i onda one nisu bile plesnog karaktera, nego su baš bile performativne, pa sam morao postati glumac ne, odjednom, htio, ne htio. I onda polako je došlo, ne znam isto od kud, izvede neba ta bijela maska, kao neki groteskan šok teatar. E onda se polako ta bijela maska počela povezivati s pantomimom, pa, se, pa smo počeli proučavati te stare majstore i zakačili se onda na taj slapstick, na taj njemi film Čaplina, na cijelu rusku školu i taj stari Hollywood. I tu se onda pojavila, najviše sam radio sa zadnjih dvije godine sa video umjetnikom Josipom Viskovićem i, i glumcem, izvođačem Dejanom Pfeifferom. mi smo kroz dvije godine tamo po Zagrebu haračili, radili te video spotove i kratke skečeve i malo duže predstave sa živim bendovima, to je bilo u ITD-u i u tvornici Lutaka nešto. Ovaj, tad je već sve počelo nalikovati na komediju i na kratke zaokružene, zaokružene skečeve. A sad opet se ta priča malo širi na pomalo plesne projekte i uh, neke avangardne i abstraktne um, predstave koje više nemaju taj skroz okruženi uh, taj komedijski šaljivi šaljivi pristup, ali evo ko zna šta će taj vodvilj donijeti, to je sad najinteresantnije, s tim bi trebao posjetiti vjerojatno uh, Beograd i Novi Sad u skoro vrijeme, gdje je ideja da kroz sedam dana se pojavimo, okupim ekipu kroz neku audiciju, kroz natječaj, znači žonglere, glazbenike, performere svih vrsta i onda napraviti neki taj kabare od nekih pola sata i tako proći kroz razne gradove, znači ljudi koji već žive, i koji rade u tom gradu, staviti ih u neko novo ruho i pokušati vidjeti na koji način će se oni moći tu izraziti i na šta će to ličiti na kraju. rolling real high. The rain and wind and weather, going out forever. Wishing my girl was by my side. There's lots of things I'm missing. The feels, love, and kissing. Waiting at the end of my life. Head em up through my room, head em up, head em up through my rawhide. Cut em out, ride em in, ride em in, cut em out, cut em out, ride em in high, Yeah! Run them in, cut them out, cut them out, ride them in, roll high. weather, going out forever, always with my bird by my side. There's lots of things I'm missing, a bit love and kissing, waiting at the end of my ride. Head em up, boom, out, boom, out, head em up, head em up, boom, out, roll high. Cut em out, ride em in, ride em in, cut em out, cut em out, ride em in, roll high. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, roll high. Zašto si uopće izabrao ulicu, vidjeli smo je na festivalu Nepokoreni grad, e, tvoje dvije izvedbe. Jedna je bila doduše u parku, ali opet na otvorenom, druga je bila baš ono na ulici, a ne neko uobičajeno kazalište. Pa to isto zanimljivo, jedno vrijeme, kao što sam rekao, ono u ITD-u kad smo radili i po nekim kazalištima, to ima tu svoju čar pripreme i potpuno jedan novi svijet a kada sam se počeo sve više družiti, susretati ljude koji rade na ulici, klauni, žongleri i općenito performeri, shvatio sam da je to jedan dobar, jedan dobar test za uopće glumca i svakoga jer, jer je neprestano e, te bacao u nove, nove izazove da je potrebno reagirati u sekundi i da kad ta sekunda prođe da jednostavno sve je izgubljeno, odnosno Um, nije moguće naučiti predstavu kod kuće ili na probi tako kako će biti. Znači, percepcija se na neki način otvara i cijela aktivnost postaje drugačija. Zato je ulica i vrlo zahtjevna, ali i zanimljiva, jer je svaka predstava uvijek nova stvar. To smo vidjeli jučer kad sam, čim sam izašao na, na scenu, tu, tu je već upao neki pas kojeg nismo očekivali, pa neka baka koja prolazi direktno po, prostoru gdje se nastupa, ona tu prolazi svaki dan i to je za nju samo jedan park. A u tom trenutku to postaje e, moja pozornica i ta baka je postala jedan dio, jedna partnerica glumica u tih par sekundi. I to su te divne stvari koje zapravo izvođači i vole kad se, kad se dogode, ne? Što ti ulica može ponuditi, cijelu, ne moramo donijeti scenografiju, sa, sa kombijima, šleperima koje smo oslikavali danima i tako, nego sve je to već živuće oko nas, ako se znamo time poslužiti. Znači, od ljudi, drveća, ono, poda na kojem, koji svaki ima svoju kvalitetu i do raznih zvukova koji se pojavljuju tu i tamo koje mogu smetati, a mogu se upotrijebiti kao super stvar. Tako da je ulica cijelo ljeto bila zanimljivost ono koju smo istraživali čak i sa kolegama kad sam išao čisto turistički do, do Španjolske kako mi vrag ne da mira ili imam crve u guzici ili propeler, onda sam ja ponio kostim sa sobom pa smo nastupali na ulicama Barcelona i tako. To je uvijek najbolji način da se upozna grad, ne? jer svaka institucija ima otprilike taj miran jedan svoj, e, svoj život koji tek počinje predstavom kad publika uđe unutra, a ulica ne dopušta takve stvari, on njih tek treba u toj sekundi pripremiti da evo sad tu predstavu ispred njih. To ili uspije ili ne uspije. Kao vic, meni 500 puta ne uspije, ali eto 501. nekako objedinim sve te probleme i mislim da puno od toga se može naučiti. Tako da ulica će uvijek biti tu kao, kao neka vrsta izazova. Pa vidjeli smo i da sama predstava ovo u glazbenim problemima koja je izvedena na Karlovačkoj promenadi, da nije ni završila sa samim krajem predstave jer su e, gledatelji pojurili dalje za tobom tamo prema ovog automobilu na parkiralištu. Da, i odmah smo napravili neke dobre fotke, znači oni su se osjećali još pozvani da ta predstava traje, mislim to je ono što sam i pričao, nekad predstava može trajati 15 minuta, 20, pola sata, koliko baš se osjeti da publika ima i koncentracije tad i da je uopće trenutak pravi a ovaj, super je to bilo što su poslije još se nastavilo da nisam otišao dalje, još bi mi tu mogli izvoditi skečeva <laughs> ono, cijeli dan. Ali to je bio i razlog što, što su neki od njih bili na mojoj radionici, pa im je to bilo sve nekak već blisko i sami su znali o čemu se radi i nije im to bilo nešto strano, kao sad joj pantomima šta je to, ovaj tip radi bez bez rekvizita, nego im to bilo jako jednostavno i već su bili uključeni skroz unutra. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues. I met a shoe shine boy, never did slow down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. When I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues? grinned as he raised his little head, popped his shine rag in, and he said, Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues. It'll jump the rhythm, that you feel so fine. It'll shake all your troubles from your worrying mind. Get rhythm when you get the When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues. Well, I sat down and listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump for joy. Slapped on my shoe polish, left and right, he took a shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe his sweat away. I said, You my little boy to be working that way. He said, I like it with a big wide grin. Get on a poppin' and he'd say it again. Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues. It only cost a dime, just a nickel a shoe, but does a million dollars with a good for you. Get rhythm when you get the blues. Pa koliko je danas uh, ovaj vodvilj, kabare, musical, šta si rekao, čime se baviš i šta te trenutačno zanima, uopće aktualan, interesantan, zanimljiv, koliko uopće ima uh, mjesta u toj ponudi obzirom na veliku popularnost televizije ili s druge strane događanja koja se odvijaju na nekim stageovima, pozornicama su show biznis okrenuti isključivo profitu i tako komercijalnoj ponudi, nekakvoj konzumerskoj kulturi. A evo ovdje si sam rekao da je u Vodvilju publika jako bitan dio nekako sudjeluje u e, cijelom procesu i, u i na koncu u predstavi. Pa da, pa moj neki stav čini se da da će se sve morat vratiti publici. Jer evo imamo sad priliku vidjeti da kako se to možda 3, 4, 5 godina skroz promijenilo. Da danas, evo, jako saznam prvi put za Tom Vejca, imam 15 godina, ja odmah mogu skinuti kompletnu diskografiju, vidjeti sve intervjue, sve koncerte u pola sata, sat, ne. A postaće mi bitno vidjeti tog izvođača direktno, biti u istom prostoru, disati isti zrak, E, i više, kao što vidimo, propast cijele cijele ove diskografske industrije nam donosi to da je izvođač ponovno bitan. E, to su ti neki ciklusi čini se koji se ponovno pojavljaju, ono, pojavljaju s vremena na vrijeme. E, cijeli taj kabare, mislim ja ga zovem kabare vodvilj, to je vjerojatno će se isprofilirati neko bolje ime jer su me već neki ispravljali koji se time bave, kao nije to vodili, to je musical, pa nije ovo, pa nije ono, ali svi otprilike znamo šta mislimo pod tim, to je ono, velika interakcija publike i izvođača i većinom e, ja sam počeo izbjegavati malo želju za kazalištem, baš zbog tog osjećaja htio bi nastupati u klubovima i barovima jer se ljudi tamo osjećaju najopušteniji tamo ih najčešće ima. Znači za kazalište treba tek e, postojati neka vrsta um, navika da se ide. A u je već idu svi, puše, piju i zašto ne tamo gdje se ljudi nalaze napraviti predstave. Mislim, to ne moraju biti barovi, to može biti i tramvajske stanice, ne? Gdje god ljudi postoje, tamo se mora događati jer sav taj izvedbeni dio i umjetnost općenito se radi od ljudi za ljude, ne? I od tog ne treba bježati, nego to treba iskoristiti. A što se tiče tog, kako kažeš, i ponuda općenito. Ja sam se i počeo baviti pantomimom baš zato što uh, sam osjetio da postoji ta rupa u cijelom tom svijetu i um, ovom kao uličnih šova, tih klauna svih, a i ovom nekom kazališnom dijelu, a da je taj neverbalni e, način izraza zapravo danas u tom multikulturalnom svijetu jedini, jedino područje gdje se mi možemo svi razumjeti, odnosno da predstavu u istom obliku, ako dobro napravimo, možemo izvesti u Kini, u Finskoj i u Bosni, da svi razumiju istu stvar, što se i pokazalo da kad smo izvodili jednu te istu predstavu tu po Hrvatskoj i onda u Portugalu, da su ljudi skroz kužili stvari, čak su se smijali na druge fore što je zanimljivo, ali sve je bilo dosta razumljivo, ne. Tako da je to već bio um, taj neki izazov kao evo kako sad uopće tu pantomimu koja je zapravo neka vrsta mrtve forme, ona pantomima koju možemo sresti ponekad na ulicama gdje se rade tri, četiri klasične stvari i gdje je to onako nema se šta novo reći. Bilo je zanimljivo da li se ipak može nešto povezati sa njemim filmom pa sa ovim sonom. A, I pokazalo se da ima, da ljudi zapravo ako napraviš dobru stvar, zanimljivu, da nema veze da li se to zove pantomima, da li su to klauni, da li je to akrobacija, dobra stvar i dobra stvar, loša jednostavno ko vic, ne. Kad ga ispričaš, se čovjek nasmije, to je to čim ti ideš objašnjavati nakon pet minuta, znaš, e, mujo je onda, si skužio, gotovo je, to je vic je prošao i možeš objašnjavati 10 minuta i ništa se neće promijeniti. Kako se klasični glumci, evo imao si sigurno prilike vidjeti snalaze u ovakvim e, neklasičnim situacijama? Pa radio sam nešto, ne baš ono pretjerano puno, ali uvijek mi je to zanimljivo jer mislim to ovisi isto individualno od, od glumca do glumca, od redatelja do redatelja. Jednom je nešto zanimljivo, drugom nije, ali ono um, u cijelom tom svijetu mi svi vjerojatno volimo e, taj, tu vrstu aktivnosti i angažiranosti u bilo kojoj formi kao što i glazba, ja više kad me neko pita koji žanr kao cijenim u kojem bi se htio nalaziti, koji volim, zapravo nemam odgovor na to jer sam kroz godine pronašao da je svaki žanr dobar, da ovisi samo o izvođaču na koji način će ga interpretirati i da je to zapravo jedino bitno. Tako i sa nekim redateljima sam se super skužio, neki nisu bili zainteresirani za neku suradnju, ali većinom ova mlada generacija oko, ne znam, radili smo sa Marijom Kovačem i ta tvornica Lutaka, to je oni su otvoreni i zanima ih sve, vole sve što vole Mladi ako nešto ako ih nešto zaintrigira, ako nešto novo i zanimljivo, uvijek nađu u tom nekakav, nekakav materijal da radimo dalje. Tako da će se to vjerojatno još razvijati sve više i više. Kao što je kažem sam, meni je zanimljiva ta prolaziti mm, prolazit kroz razne, kroz razne žanrove i surađivati sa umjetnicima i izvođačima potpuno različitog kova od video umjetnika, plesača do scenografa, dizajnera, koje kakvih raznih stvari. Mi smo počeli raditi, ne znam, i beđeve i majice i scenografije sami i snimati, montirati, e, raditi sami rekvizite. Tako da vjerojatno će se to još više e, razvijati. Ono, I tu će ta i neka je ideja da to bude jedna vrsta platforme koju ću, ne znam, ja voditi i koordinirati, ali kroz nju, kroz godine treba proći gomila ljudi, pošto je to nije institucija, dopuštene su prilično eksperimentalne stvari i da se eto kroz godine što više ljudi zarola kroz, kroz, taj, tu platformu i da postane neka vrsta ono brenda koji će, šta znam, ćemo vidjeti već koji će to biti e, glavna vizija koja se, koja se fura kroz godine ili će se čas biti jedna faza, druga, treća, peta, pa će i to postati jedna vrsta prepoznatljivosti. Kakva je situacija u svijetu, odnosno Europi? Evo, rekao, rekao si da si putovao i kroz Portugal i Španjolska, nastupao si ove godine na Špancir Fest, evo sada ne, grad, da je podosta mjesta u Hrvatskoj. Ima li još takvih, e, pa neću sad reći institucija, nego inicijativa, kao eto i Sonic Zoil, odnosno Škrip da, pa ima, ono... Koliko je Pa evo svaki dan e, i svaki novi grad donesem neko, neko novo iskustvo. Ovoga. Tamo u Barceloni smo vidjeli da, da je najviše u toj La Rambli zastupljen taj e, kao izvedbeni, izvedbeni e, način na ulici tih živih kipova, ne? Više nego kod nas to recimo nije baš nešto atraktivno, kod nas je jedna potpuno druga ekipa u Portugalu, smo nastupali zapravo na filmskom festivalu Black and White Film Festival gdje je prošao e, kratki film e, nestajanje i onda smo još kao off program radili taj, e, taj program i sad kažem u svakom tom kontaktu se otvore neke nove ideje, vidi se neka nova inicijativa, ali još uvijek je to prilično malo sam zagrebao po površini i vidio tih stvari ne znam, svaki kontakt preko MySpace-a ili, ili Facebooka ponovno otvori neko, neko novo neku novu ideju za suradnju ili neko novo zvanje. Sad bili smo i u Slovačkoj na tom Hana Hana festu koji je zapravo bio prilično pa recimo više nešto rege orijentiran kao jedna vrsta hm, ne, ne mogu točno nazvati, a meni je to bio neki hippie festival u onom širokom smislu, evo pozvali su mene da izvedem neku, neku pantomimu jer se slučajno jedna od organizatorica bavi e, plesom i njoj je bilo to zanimljivo spojiti tih više stvari. Ne? I sad tamo sam opet susreo ljude koje to zanima, koji imaju nekakvu skupinu koja opet putuje, pa je to došlo do toga da sam našao neku ekipu iz Njujorka koji imaju baš ono što se i meni sviđa što bih htio kroz neko vrijeme provest. Imaju svoj autobus, desetak izvođača od kojih, od je svaki sposoban e, raditi, izvoditi 3-4 stvari potpuno različite i baviti se različitim e, segmentima svega onog što čini jednu, jednu, jednu skupinu, e, jedan teatar i oni putuju po svijetu već neko vrijeme i izvode, baš se zove Silent Theater i izvode ovoga, neverbalne predstave. Ne? Tako da je sad isto neka ideja da se njima javim, da vidim da li možemo naći neku zajedničku točku, pa se pojavljuje, evo baš sad kopao prije nego što smo počeli voditi intervju, po tim nekim kabarem mjestima u Londonu, i, i, ovoga, i, i kabare izvođačima općenito, pa se sad to može proširiti u jedan ili drugi smjer, vidjet ćemo, ali sigurno da u većim gradovima, čak evo već kad sam otišao u Beograd i tako, postoji sve više ljudi, više interesa, više različitih izvedbenih e, načina i uopćenito ako u Zagrebu ne znam, ja sam uvijek imao taj neki primjer smiješan, ako se u Zagrebu, ne znam, posereš u kazalištu, na jedan način sa to jedan čovjek može reći, ok, ovaj se posera i je zanimljiv po tome. U Berlinu već kad se taj posere, ono, postoji sto ljudi koji prate, ha, to je žanr takvog sranja, a postoji onih sto koji prate žanr onakvog sranja. I onda ti već tu imaš mogućnost, cijelu lepezu da se odraziš čas u jednom smjeru, čas u drugom i trećem, što je za tebe izvođača super, jer Nikada da nisi na sigurnom tlu i ne miruješ, ne, a to je za, za glumca, redatelja, bilo ko ko se bavi e, kazalištem u, u širem smislu, najveći, najveći problem najveća mana ako stoji stalno na istom mjestu. Znači, veliki grad ti stalno, stalno gura iz, iz e, suradnje u suradnju i jednostavno tu se razviješ. Tu ili izgoreš i znaš, više se neću baviti tim, to nije za mene, ili ideš sve više i više. Nema stajanja. Nema stajanja, da. E pa, ovo što si rekao i samog umrežavanja i povezanosti, e, Škrip Zikl e, je član mreže Klub Tura, pa kako gledate uopće na učinkovitost, učinkovitost ovakvog načina umrežavanja u e, organizacijama nezavisne kulture? Pa to je sigurno izvrsna stvar. Šteta je jedino što, što nema više takvih ovoga, platformi i projekata jer ono, općenito kad smo se mi svi našli na tom sastanku, mi smo tek novi, ja, ali ja sam još prije nekih a možda i desetak godina je malo manje kroz e, udrugu Buka iz Bjelovara već čuo i malo bio blizu cijele te priče sa Klapčarom i dobio dojam šta to je to je izvrsna stvar. Kad smo se našli svi mi, tek smo onda se upoznali u kojem gradu, koja ekipa radi kakve stvari i pokušali onda naći zajednički jezik između potpuno različitih stvari. Ovaj. I to je jedini, jedini smisao, jedini način da se u biti radi. Ne? Sad je nova, nova stepenica kad se povežemo svi iz Hrvatske, da se onda povežemo i sa cijelom bivšom jugom, pa onda sa Europom. I mislim da u tom smislu biti Klapčer već i radi, samo je to još uvijek malo na kapaljku, ali ja vidim samo pozitivne stvari iz toga. Jer e, koliko god mi bili entuzijastični oko svih tih projekata, na kraju se naravno uvijek pokaže da treba imati neku kunu za e, ili euro za bilo koju stvar. To su od osnovnih materijala uz pomoć kojih se ne može raditi, pa i do toga da neće vrijeme košta. Znači, ako je, ako je ideja i projekt dobar, ako se uključuju dobri ljudi, oni jednostavno, ako od iz prvog, prvog dijela entuzijazma mogu napraviti nešto, ali ako taj kasni dio ne bude nagrađen, oni će morati raditi neke druge stvari. To se nama događa cijelo vrijeme, ne? Da, da pretalentirani glumci, amateri mislim, i, i, glazbenici moraju se zaposliti u nekim korporacijama za tisuću i pol kuna mjesečno, jer jednostavno od ovog svega, od ovog rada, koliko god bili talentirani, ne uspiju skrpati s kraj s krajem i oni na neki način po meni propadaju ako, ako se zapošljavaju u trgovinama i kioscima, ali je to svaki dan slučaj i upravo ovakve inicijative gdje se uspije nešto s nečim ipak srediti, bar ti osnovni materijali, pa se na neki drugi način sponzorstvima dobio neke, neka druga sredstva, ja sad ni ne znam sve te kombinacije jer sam prvenstveno glumac i, donekle neki redatelj, <laughs> ovoga, onda to postoji neka, neka svjetla budućnost iza tunela jer će se ljudi moći ovoga, na duže vremena e, kombinirati u projekte i to će donositi sve bolje rezultate, a bolje rezultate donose opet ljude i nove ljude i to sve mora doći na neki viši nivo. A kako se može informirati, kontaktirati ili eventualno postati članom Škrip Zikla? Jel uopće primate članove? Da, uvijek. Članovi su dobrodošli i svaki dan se to i događaju, nove stvari najčešće preko ovog eh, MySpace-a koji je uvijek aktualan eh, www.myspace.com taj etui, etui Sonic Zoil je adresa eh, i uskoro će biti pravi sajt škripzikl.hr jer smo i udruga pa ćemo dobiti svoje ime mm, slobodno ljudi se, ljudi se i sami osjete dovoljno pozvani pa nas kontaktiraju sa razno raznim idejama neko bi napravio ne znam neki, neki plakat, neko bi napravio sa strane taj neki dizajn, drugi ima ideju za glazbu za novu predstavu, treći bi htio odglumiti nešto, četvrti bi bio plesač, peti nazove da dođemo u ovoj ili onoj kombinaciji u neki grad i ja sam uvijek spreman za koje kakve kombinacije, tako da što više se ljudi javi, to, to sretni mi, ne. I nadam se kao što sam već i spomenuo da će kroz, kroz godine biti sve više tih ljudi da su biti ni, ni ne zna, ni ne postoji Škripzikl kao aha to je ta ekipa kao band tročlani koji putuje okolo nego to je gomila skupina eh, gomila gomila projekata od kojih svaki se razlikuje po nekom svom eh, načinu izvedbe i po svom stilu i sad neki od njih mogu živjeti godinama, neki od njih mogu imati izvedbu pa se ugasiti, neki se mogu revitalizirati i proći što više žanrova i što više iskustva nakupiti kroz godine, to je neki to je neka najšira vizija. Znači nije nužno da budete svi u istom gradu i onako nekako stalno okupljeni. čak je nužno i da ne budu, čak je nužno da se mi svi gibamo i da konačno stalno se priča o toj decentralizaciji. Zagreb je taj gdje se kao sve događa. ja sam sad prošao ovog ljeta od Osijeka, Zadra, Karlovca, Rijeke, Pule, i u svim tim gradovima je bilo genijalnih ljudi i čak i, više od um, se dogodi stvari od Zagreba zato što eto ne događa se puno stvari pa onda kad se dogodi svi ljudi još gorljivije uđu u projekt i to je jedini način te decentralizacije. Znači ako će se u drugim gradovima događati zanimljive stvari, onda će i ljudi iz Zagreba polako odlaziti na ta mjesta i to će biti sigurno samo pozitivna stvar. Tako Može reći samo za, za, za kraj još ovoga te za kontakte mhm. i informiranje o, vašim nekim aktivnostima, kako se može uopće doći da Pa evo najjednostavnije upisati u, Google Script Zikl ili Sonic Zoil. A, a evo adresa konkretna je scriptzikl.yahoo.com To je direktan kontakt, ali evo preko, preko tog preko tog script zikla u Google se dođe i do videa na YouTube-u iz te naše druge faze, sad smo već nazvali, gdje e, to su video spotovi e, za, za, pjesme s albuma Svašta, Svašta, Stvarno Svašta, koji je za ovaj slušaj najglasnije kod legende underground izdavaštva e, Zdenka Franjića. Te spotove je napravio Josip Visković i glumila je ta stara ekipa koju sam spomenuo od Dejana Pfeiffera, Skvr, Majva, Bojana i sve ostalo piše tamo. Um, dakle, kako će se stvari razvijati, na tom MySpace-u će biti već, ako će biti novi sajt, bit će sigurno link i poveznica za, za nešto dalje. I tu je taj eh, sad aktualni Facebook, isto kućni teatar Scribsicle i, i tamo prisutan na oglasnoj ploči, pa evo, to je taj neki najbrži kontakt zovite nas, kontaktirajte nas. Ok, Romano, puno ti hvala na ovoga i na gostovanju u u okviru festivala, na radionicama, zanimljivim predstavama, koja vjerujem evo, da su ovim najmlađima bili bile interesantne, a i ovima starima, Amadeusu, koje su bile ono u večernjim satima. Pa ja vjerujem da ćemo se još vidjeti ovdje. Sigurno, evo, što prije to bolje. Karlovac je, kažem, bio super iskustvo. Uspjeli smo nekako objediniti i e, godine od 5 do, do 65 se čini <laughs> da su ta tri dana dogodilo i ono koliko sam ja uspio pohvatati neke reakcije, osmihe publike, mislim da, da su uživali, da je bilo fora. Tako da, Karlovac, vidimo se. <laughs> Ok, hvala ti puno. E, poštovani slušatelji, evo ovo je bilo sve za večeras e, iz e, Škrip Zikl teatra. E, čujemo se idući utorak u isto vrijeme. Do slušanja i lako noć. Čika, zove, ti budi mu gost Drive, drive, drive, drive Idemo u nodu letre Čelavi tetak i namiguje Idemo u nodu letre Disko gruza, fagi, čobane Čobane Tko ples zamijeniti da ćeš u sjedilu Ma pa kaj šljivi ti ima svoj bu Za taj ples you are dying to dance Podrške nemaš, ne svačaju te Ti samo pleši zgodan si zaj Idemo uno, due, petak me oblizuje Idemo uno, due, tre Disko gruza funky čobane Čobane